Və qadağalardan çəkinmək asandır. Qadağalardan çəkinmək asandır. Sənə deyilir, eləmə. Söylənilir ki, eləmə. Sanki sənin qarşıva iki dənə, iki nəfər gəlir və qarşısına iki daş qoyulur. Birinə deyilir, qaldırma. Və birinə deyilir, qaldır. Hansının işi çətindir? Qaldıranın işi çətindir. Haramları edənin işi çətindir haramları etməməyə nə var ki? Bəzən bəziləri söyləyir. Sanki sənin getdiyin yol çətinmiş kimi. Deyirsən, siz necə belə gedirsiniz? Mən sizi kimi ola bilmərəm. Ağırdır, çətindir. Vallahi sənin getdiyin yol çətindir. Su içməyə nə var ki? İçki içmək çətindir. Araq içmək çətindir. Su içməyə nə var ki? Mənim getdiyim yolda Rəbbim mənə, Allah mənə aləmlərin Rəbbi mənə su içməyə icazə verir. Bu asandır. İçki içmək çətindir. Allah subhantala mənim üçün gözəl hava yaradıb. Havanı udmaq asandır. Sigaret çəkmək çətindir. Zay eləyirsə Allahın sənə verdiyi malı. Zay eləyirsə Allah subhantalanın sənə verdiyi canı. Zay eləyirsən Allah subhantalanın sənə əlbün altında verdişlərinin haqqını. Nə qədər mal ayırırsan siqaret üçün, çəkilməsi üçün, istifadəsi üçün və həmçinin neçə insanlara zərər vurursan. Siqaret çəkən insan nəzəri cəhətdən zəifdir, naqisdir, hər tərəfli. Hansı insan, hansısa bir siqaret çəkən insana, qardaşa, qardaş sözün demək istəmirəm, Çünki qardaşa, müsəlmana, namaz qılana, möminə, təqva sahibinə, Allaha qarşı gəlib, ağasına qarşı çıxıb, siqaret çəkmək yaraşmaz. Müsəlmanın işi deyil bu. Qardaş işi deyil bu. Fasik işidir. Günahkar işidir. Günahkarların işidir bu. Harada gördünüz ki, meçidlərin imamı siqaret çəksin? Kimsə görə bilməz, kimsə söyləyə bilməz. Çünki bu möminlərin adəti deyil, millətimizdən olmayanların adətidir. Allahın və dininin düşmənlərinin insanların içərisinə atdığı bəladır. Kimə yaraşar? Möminə yaraşmaz. Necə də pis bir addır. Mömin adından sonra, müsəlman deyildikdən sonra fasik adı ilə adlandırılmaq. Qarşıdan qardaş gəlir, görürsən, əlhəmdülillah, sevinirsən, lakin yarı yolda siqaret çıxardır. Sonra sevinmirsən müsəlman qardaşım, mömin qardaşım gəl gəlir demək əvəzinə fasik gəlir, günahkar gəlir, ağasına asi olan gəlir, Rəbbinə qarşı çıxan gəlir, malını zay edən gəlir. Allah israfçıları sevməz. Allahın sevmədiyi mən də sevmirəm və sən də sevməməlisən. Allah israfçıları sevmir. Fasiqlərlə dostluq etməməlisən. Bəzən görürsən, neynirlər? həmşə görürsən asilər bir-biri ilə toplaşar. Hədis məclisinə çağırarsan, səninlə gəlməz. Çünki onun çayxana məclisi, şeytan məclisi var axı. Siqaret məclisi var onun. Dostlarının bir-birinin üzünə fürdüyü tüstü məclisi var onun. Tərk eləyəcək səni, Allah Rasulunun mirasını götürməyəcək. Şeytanın onlara miras buraxdığı siqareti götürəcək. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu Bir gün bazarlara gedir, bazara gedir. Meçidə gedir ilk öncə. Görür meçiddə elm halqaları, möminlər oturublar. Allah Rasulunun dinini öyrənirlər. Şəriətini yayırlar, çatdırırlar. Görür, lakin onlar azdılar. Sonra bazara gedir. Görür, insanlar bazarda qaynaşırlar, çaxnaşırlar, alırlar, verirlər. Onlara söyləyir, deyir. Bax, iki yoldan hansını sən seçirsən, mirasçısan, Allah Rasulunun mirasçısısan, yoxsa şeytanın mirasçısı. Hansı yolu tutmusan, sən ayırt elə, seç. İxtiyarı sənə buraxır. Bazarda olanlara deyir ki, vaxtınızı boş keçirdirsiniz burada. Elə bir miras, elə bir gözəl əşyalar meçiddə paylanır ki, məsciddə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin mirası paylanılır. Və qəlbində iman olan hər bir kəs, Allah Rasulunu sevən, hər bir kəs, hansı ki, hər bir şəxs Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi özündən, atasından, anasından, uşaqlarından, yer üzərində olanların hər birindən daha çox sevməlidir. Ata bizi dünyanın zülmətindən qurtardı. Qışından, istisindən qurtardı. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bizləri zülmətdən nura çıxartdı. Allahın izni ilə. Sevəcəksən onu, itaət eləyəcəksən. Hər bir şeydən, hər bir kəsdən çox sevəcəksən. Atadan çox sevəcəksən. Çünki o qədər atasızlar var ki, əlhəmdülillah, Allah subhantala onu daha gözəl şəkildə yedizdirir, içizdirir. İnsanı saxlayan atası deyil, Allahdır. Ruzunu verən atası deyil, Allahdır. Onun üçün Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmi seçəcəksən, sevəcəksən. Və onun mirasını deyir ki, paylayırlar meçiddə. Körnəyindən birin, paltarından birin, libasından birin, saçından, saqqalından və insanlar hamısı meçidlərə axın eləyir. Gedək Allah Rasulunun mirasından biz də götürək. Və gedirlər meçidə, görürlər ki, elm halqalardır ancaq. Nə miras var, nə mal var, nə paltar var. Sonra Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhə deyirlər ki, sən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dostu, yanında olan sahabəsi, silahdaşı yalan mı danışırsan? Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhə Allah ondan razı olsun, nə deyir? Subhanallah, onun halı onlara deyirdi ki, siz Allah Rasulunu tanımadınız. Siz Allah Rasulunu bilmədiniz şəriətini öyrənmədiniz, onu sevənlərlə olmadınız ki, biləsiz ki, Allah Rasulü dinar, dirhəm, pul, mal, miras buraxmaz. Peyğəmbərlər yalnız elm buraxar. Onların miras buraxdıqları elmdir. Və sən də bax, hansı mirası sən seçirsən? Sigaret məclisində olan mirasımı, Yoxsa salihlərin baxçasında, elm baxçasında, elm halqasında, Allahın rəhməti enən bir yerdə, mələklərin onları halqaya aldığı bir yerdə, dəryanın dibindəki balıqların elmi tələb edən üçün istighfar elədiyi bir məclisdəsən, yoxsa fasiqlərə bənzəməyin bariz nümunəsi olan siqaret məclisindəsən, hansı məclisdəsən? Bəzən utanırsan, hansısa qardaşın səni o məclisdə görməsini istəmirsən. Bəzən utanırsan, aşkarda sigaret çəkmirsən. Lakin bir şeyi unudursan. Allah subhanahu wa ta'ala səni görməzmi? Allah səni bilməzmi? Səndən qiyamət günü soruşsa, sənə verdiyim malı nə etdin? Sənə verdiyim canı nə etdin? Nə deyəcəksən? Yollardan hansını seçdin? Söyləyəndə hər bir kəs vallahi həmin o siqaretin pis olduğun, murdar olduğun yəqin şəkildə bilir. Bilir ki, vallahi bu müminlərin, salihlərin getdiyi yol deyil, fasiqlərin, mücrümlərin, müşriklərin və digərlərinin getdiyi yoldur. Və kim kimə bənzəyərsə, o da onlarladır. Mən təşəbbəhə bi qovmin fəhvə minhum. Hansı yol istəyirsən, qiyamət günü Allah Rasulunun elm halqalarında oturanlar, onu öyrənənlər gəlsin deyəndə həmin zümrədəmi qiyamət günü durub getmək istəyirsən? Yoxsa çağırılanda içki içənlər, siqaret çəkənlər hansı adla adlandırılmaq istəyirsən? seçkinəm vallahi. Nəyin üzərində davam edəcəksən, onunla da öləcəksən. Necə öləcəksən, elə də diriləcəksən. Allahın qarşısına o cür də çıxacaqsan. Sonra ikinci sənə kim icazə verib ki, qardaşlara əziyyət edəsən? Allah spontananın bizə, insanlara, öz qullarına halal ədiyi iki neymət var ki, onlardan halal olduğu halda istifadə etdikdən sonra məscidlərə getmək qadağandır. Soğan və sarımsaq. Əgər soğan və sarımsaq yeyəcəksənsə, məscidlərə getmək sənə qadağandır. Çünki müsəlmanlara əziyyət edəcəksən. Onun iyi müsəlmanlara əziyyət edəcək. Və müsəlmana əziyyət eləmək haramdır müsəlmana əziyyətləmək haramdır. Bəs sən necə Allahın kitabında, Allah Rasulunun sünnətində, alimlərin fətvası ilə verdikləri rəyə qarşı çıxaraq siqaretlə möminlərə, müsəlmanlara əziyyət verirsən. Vallahi qiyamət günü səndən soruşulacaq günahlardan biri də artdı. Siqaretin günahı müsəlmanlara əziyyət etməyin günahı? Cavab verə biləcəksənmi? Allahın qarşısında da, dünyada, aciz insanların qarşısında gətirdiyin bəhanəni gətirə biləssənmi? Allahi bacarmayasan. Əsəbi idim, qəzəblənmişdim, iş yox idi, güc yox idi, xəstəlik var idi, xəstələnmişdim, başıma müsibət gəlmişdi, Möminlərin yolu budurmu? Müsibət gələndə, çətinliyə düşəndə, çətinliyi sənə verən kimdir? Allah subhanahu wa ta'aladır. O çətinliyi verməklə Allah səndən nə istəyir? İstəyir ki, sən Allaha qaydasan. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Allaha səbir və namazla sığının. Ondan namazla və səbirlə kömək istəyin. Fatihə surəsində İyyəkə nə'bud Sənə ibadət edirik deyirsən. Lakin sən nəfsüvə ibadət edirsən. Hər istədiyini edən öz nəfsinə ibadət etmiş olar. Haramları necə edirsən utanmadan? Və həmçinin günahı aşkarda edənləri Allah bağışlamayacaq. Sən günahı aşkarda edirsən. İnsanların qarşısında edirsən özünə qarşı şahid yığırsan, çəkin, qorx Allahdan. Bu imanın, möminin sifəti deyil, fasiqlərin sifətidir. Allah subhanahu ta'ala öz şərəfli kitabında buyurur ki, Və uzlifətil cənnətu lilmuttəqinə qayru bəid. Cənnət müttəqlərə yaxınlaş, yaxınlaşdırılacaq. O müttəqlərdən uzaq olmayacaq. Və müttəqlər kimdir? Allahdan qorxanlar kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm sinəsinə üç dəfə döyərək, göstərərək müsəlmanlara dedi ki, Ət-təqva həhunə Təqva bax buradadır. Yalandan dillə şəhadət gətirməkdə deyil. Təqva buradadır. İman buradadır. Sahabələrlə bizim fərqimiz nə oldu? Niyə görə onlar üstün oldular? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisində dedi ki, sizlərdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versəniz, mənim sahabələrimin, Abu Bakirmin, Ömərimin, Osmanımın, Əlimin, Talhamın, Zübeyrimin, Allah onların hamısından razı olsun. Və digər sahabələrin bir ovuc, yaxud da yarım ovuc verdiyi sədəqəyə bərabər tutulmaz. Dağlar boyda sədəqə versən belə. Çünki qızıl qızıldır, amma ürək həmin ürək deyil. Allahın əmri gələndə həmin onlar haramları tərk edərdilər. Həmən təslim olardılar. Allahın içki ayəsi enəndə siz bu murdar əməldən qurtaracaqsınızmı? Deyildiyi zaman Onlar bəli, ey Rəbbimiz, qurtardıq, eşitdik və itaət etdik deyirdilər. Və sən bu murdar əməldən qurtaracaqsanmı? Sigareti tərk edəcəksənmi? İmanını təsdiq edəcəksənmi? Təklikdə, cəmatın içində, insanların yanında sənə sual verilsə, bax sən, çünki sən özü tanıyırsan, sən kimsən? sənə sual verilsə, Allah üçün nə edərsən? Allah üçün nə edərsən? Deyər, malımı verərəm, canımı verərəm. Lakin bir siqareti verə bilmirsən, sən yalancısan. İmanı göstər ki, yalan danışma. Müsəlmana yalan danışmaq yaraşmaz. Birinci vəd da odur. Birinci əmanət da odur. Birinci zəmanət da odur danışdığınız zaman doğru danışın. Quran-ı Kerimdə bir ayə var. Ona imtihan ayəsi deyilir. Onunla Allah Subhanahu wa Taala mən iman etdim, şəhadət gətirdim. Allahı sevdim, itayət etdim. Onun əmirlərini yerinə yetirdim. Qadağalarından çəkindim deyənləri imtihan edir vədinizdə, sözünüzdə düzsünüzsə deyir. Qul in kuntum tuhibbunallaha De ki, əgər siz doğrudan da Allahı sevirsinizsə, Allahı sevirəm dediyiniz sözünüzdə, vədinizdə doğrusunuzsa, fəttəbiuni, mənə tabi olun. Allah Rasuluna tabiçilik yolunda siqarət yoxdur. Bilginə. Mənə tabi olun. Allah Rasulunun yolu hansı yol idi? Gecəsi gündüz kimi nurlu bir yol. Sənin tutduğun yol hansı yoldur? Gündüzü gecə kimi zülmət bir yol. Çünki möminlərin yolu deyil. Müsəlmanların yolu deyil. Hansı əməlvün salih və doğru əməl olduğunu bilmək istəyirsən, gizlində elədiyi salihlərin yanında elə. Bacarmarsan. Əgər gizlində elədiyi salih insanların yanında da edə bilirsənsə, utanmazlıqdan, həyadan, uzaqlıqdan danışılmır, söhbət getmir. Qəlbində iman olandan, ən azından digərləri görməsin deyə gizlində günah edənlərdən söhbət gedir. Yoxsa digərləri elə insanlar var ki, artıq onlar mücahirlərdir. Açıq-aşkarda günah edirlər. Çəkinmədən, utanmadan. Nə Allahdan, nə də Allahın yaratdıqlarından kimsədən utanmırlar. Allah s.ə.v. deyir ki, cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, onlardan uzaq olmayacaq və onlara deyiləcək, Həzə mə tuadun. Budur sizə vəd olunmuş cənnət. Nəyin müqabilində, qardaş? Nəyin müqabilində? hansı əməlin sahibisən, hansı sözünün üstündə durmusan, keçən səfə də dedi, sənin Allah üçün bax, mən də ya Rabbi, sənin üçün bunu etdim, deyəcəyin hansı əməl var? İndi vallahi, bax, indi bu andan sonra, bu dəqiqədən sonra, oturduğun yerdən qalxmadan, tək sigaret çəkənlər yox, digərləri də. Tövbə elə, qalxmadan, Ya Rabbi, bax qiyamət günü şahidim ol. Sənin üçün etdiyim, sənə təqdim edəcəyim. Nəfsimdən çəkib silib atacağım. Bax, bu siqaretlə atıram, ya Rabbi. Və digərləri, falan günahımdan, ya Rabbi, tövbə edirəm. Yerimdən durmadan, bilmirsən, dura bilərsən, dura bilməzsən. Canlar Allahın əlindədir, səndə deyil. Yaşamı, gələcəyi, digər şeyləri planlaşdırmaq. Allahın qədəri sənin planına görə, çəkdiyin çehtiyoclara görə gedmir. Hər bir canlı ölümü dadacaq. Bir göz qırpımı olsun belə səndən gecikməyəcək. Bir an nə önə keçəcək, nə də gecikəcək. Hələ oturduğun yerdə, durmadan, nəfəsi dartırsan, tövbə elə, bitir günə. Qiyamətdə Allaha təqdim edəcəyin. Ya Rabbi, bax, bu sənin üçün idi dinlədim, eşitdim, tövbə etdim, qayıtdım, sonu qoydum, nöqtəni qoydum, yeni səhifə açdım. Ramazan fürsətdir günahlardan çəkinməyə, iftarı fürsət görürlər günahları etməyə. Subhanallah. Allahın halal etdiklərindən çəkinir. Yeməkdən çörəyi Allah halal edib. Ondan çəkinirsən. Günorta axşama sən yemir. Allahın halal elədiyi sudan çəkinir. Axşamasan içmir. Nəyin uğrunda? Kimin üçün? Allah üçün deyilmi? Allah üçündür. Halalı Allah üçün tərk eləmirsən, haramı niyə tərk eləmirsən? Vallahi əcaib bir məsələdir. Sənin halın əcaibdir. Başa düşülməz. Ağla vurulmaz. Haramla iftar edir, haramla durur, haramla qalxır, haramla oturur vəd olunmuş cənnət, subhanallah, genişliyi yerlər və göylər qədər olan. Vallahi, onun üçün çalışanlar çalışsın, yarışanlar yarışsın. Budur sizə vəd edilən cənnət. O hər bir tövbə edib, Allaha üst tutan, onun əmirlərinə riayət edən, mərhəmətli Allahdan onu görmədən qorxan və Allaha yönəlmiş sağlam qəlblə gələn hər bir kəsə olacaqdır. Sağlam qəlb İslamlı qəlbdir. Və sonra onlara deyiləcək, Udxuluhə büsələm. O vəd olunmuş cənnətə salamatlıqla daxil olun. Zəlikə yevmul xulud. Bu sizin əbədi qalacağınız bir gündür. Əbədiyyat günüdür. Qiyamət günü cənnətliklər cənnətə ayrıldıqdan sonra cəhənnəmliklər cəhənnəmə ayrıldıqdan sonra ölüm gətiriləcək, ölümü gətirəcəklər və ölümün özünü öldürəcəklər. Ölümün özünü öldürəcəklər və söyləyəcəklər Ey cənnət əhli bundan sonra əbədi həyat vardır ölüm yoxdur cənnət əhlinin sevinci onların fərəhi necə də üstün olacaqdır Allah subhanətələ bizləri onlardan eləsin sonra cəhənnəm əhlinə müraciət olunacaqdır Ey cəhənnəm əhli! Bundan sonra əbədi əzab vardır. Ölüm yoxdur. Siz də ölməyəcəksiniz. Onlara müraciət olunacaq, deyiləcək cəhənnəmdiklərə. Fəzuqu fələn nəzidəkum. Dadın indi tatdığınız əzabı. Bundan sonra sizə artırılmayacaq sonunda elə bir şiddətli söz gələcək ki, cəhənnəmliklər elə bir kədərlə kədərlənəcək ki, Fəzuqu fələn nəzidəkum illə əzəbə Dadın bu əzabı. Sizə yalnız əzabın üzərinə əzab artırılacaq. Başqa şey artırılmayacaq. Əzabın üzərinə əzab. Şiddətin üzərinə şiddət. Çünki onlara əmirlər gələndə eləmədilər. Qadağalar gələndə çəkinmədilər. Elə bildə əbədi yaşayacaq. Səndən öncə, dünəndə və başqa günlərdə, bir il öncədə, ondan öncəkində keçən Ramazana çıxan neçələri var ki, bu Ramazana yetişmədi. Dünən əlini sıxdığın neçələri var ki, bugün artıq cənazəsinə getdin. Sən də eləcək olacaqsan, sən də öləcəksən. Onun üçün tələs, tövbəyə, əməllərin islahına və sən də bu gün ən böyük əmanət, İslam əmanətini götürmüsən, onunla yüklənmisən. La ilahə illallah Muhammedun Rasulullah şəhadətini gətirmisən. Allahı şahid tutmusan. Ya Rabbi şəhadət edirəm ki, şahidim ol ki, səndən başqa ibadətə layiq olan, bir məbud yoxdur demisən. Yəni, sən söyləmirsən ki, ya Rabbi, ağam sənsən, başçım sənsən, məlikim sənsən, patşahım sənsən, yerin göyün tək sahibi sənsən, mənim üçün əmirlər yalnız sənin əmründür. Qadağalar yalnız sənin qadağındır. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçün şəhadət gətirmirsən. Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmi sevəcəyivə vəd vermisən. Əmirlərinə tabi olacaqva vəd vermisən. Qadağalarından çəkinəcəyivə vəd vermisən. Onun üçün tut günan, sadiq ol günan, Allah da səni təsdiqləsin. Kimsə görməsə belə, kimsə bilməsə belə, bil ki, vallahi Allah subhantala bilir. Allah subhanahu wa ta'ala gecənin zülmətində qara qarışqanın, qara daşın üzərində gəzişini görür, addımlarının səsini işdir. Elə bilmə ki, sənin etdiklərin ondan gizli qalacaq. Elə bilmə ki, Allah subhantala bir anda olsa qafil olar. Allah subhantala biləndir, görəndir, eşidəndir. Sonuncu nəsiyyət etmək istəyirəm. hansı ki üzərində durulması Allah subhanahu ta'ladan israrla istəniləsi bir məsələdir və bir şeydir. Şəddəd İbn-i Avuz radiyallahu anhu deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə buyurdu, belə söylədi. İnsanlar qızıllar və gümüşlər yığdığı zaman insanlar qızıl və dövlət, mal dövlət topladığı zaman sən bu kəlmələri əzbərlə. Öz xəzinənə, qəlbinə, zəhninə, həyatıva bu kəlmələri döy. İnsanların xəzinəsində qızıl gümüş olanda sənin xəzin öndə bu kəlmələr olsun. Allah subhanahu ta'aladan belə istər. Allahümmə inni əsəlükə səbətə fil əmr. Allahdan daim bunu istəyəcəksən, istəcinə. Allahım, İslamda bu işin üzərində sabit olmağı səndən istəyirəm. Çünki insanın öz əlində deyil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Allahümme ya muqallibel qulub ve lisanen sadiqa ve senden sağlam qəlb və doğru danışan dil istəyirəm. sağlam qəlb söyləniləndə və deyiləndə insanlar elə başa düşməsin ki, insanın tibbi cəhətdən sağlam olmasından söhbət gedər. Sağlam qəlb Allahın əmirləri ilə döyülən qəlblərdir. Allahla döyülən qəlblərdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insan bədənində elə bir ət parçası var ki, əgər o sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Əgər o xəstə olarsa, bütün bədən xəstə olar. O da qəlbdir. Sonunda qardaşlarım və sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sənin bildiyim bütün xeyirləri səndən istəyirəm və bütün şərlərdən sənə sığınıram. Etdiyim günahlardan bağışlanma diləyirəm. Həqiqətən sən qeybi bilənsən, Allah subhantaladan günahlarımızın bağışlanmağını istəyirəm. Ramazan ayında və digər vaxtlarda etdiyimiz ibadətlərin qabul etməsini istəyirəm. Allah subhantala günahkar və günah edən qardaşlarımızın günahından keçsin. Tövbə edənlərin tövbəsini bağışla, e, qəbul etsin. Günah edənlərin günahından keçsin. Müsəlmanlardan diri və ölü olanları bağışlasın bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hovuzunun başında cem etsin. Onunla Abu Bakir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali ile birlikte olanlarda etsin. Ona güzel ibadet edip nimetlerine şükür etmeyi bize nasip etsin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbe ecmain. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.